cent miloi laboras en ombra economio en Cechio. En Cechio, lau plei actualai sondadoi, almenau ducent dec quar mil homoi laboras en la ombra economio do sen oficiala aprobo, sen pagi impostoin au asecurain cotizoin. Pli realismai taxoi ec opinias che estas pli ol duonar miliono da nigrae laborantoi. Plei ofte temas pri laborantoi en la sectoroi gastronomio, pode tala commerco, cae construame sed ankaŭ en la IOTO sektoro. Tion montras aktuala studagio de la projekto neviditelnii, la nevide bluloi la concerna i homoi au tute ne comunicas sian viv en speson al la impost officeio, au ili nur indicas nivelon de minimuma en speso. La reston de siai en spesoi, kiuin ili ricevas sur la manon, ili ne submetas al impostado. Tiui homoi ne conscias pri la consequenzoi de sia condutado. Clarigas Aleix Rod de la Centro por Economiai cae Mercatai Analizoi CETA, quiu partoprenas en la proiecto. Jam mal longtempa occupitio en la ombra economio povas havi dum vivain efficoin, exemple per plimalbona aliro al san prisorgado au ala la sociala asecuro tiui nevidebluloi crome havas nur etain shansoin ricevi crediton, cae ili devas contentigi cun minimuma pro agia pensio. Homoi ciui conscias pri la riscoi de nigra occupigio, laula studajo, ofte sin decidas por tio, ofte en malfacilai vivo situazioi, exemple post el postenigio, au divorzo au se ili havas shuldoin. Iela alia flanco, quelcai homoi conscie el profitas la ombran economion, por havi dum malolonga tempo pli altan viv en speson. La long tempa i sequoi tiam tamen povas aperi subite, cai ne attendite, exemple per malsanigio au per perdo de la posteno. Tio plen amplexe montrigis dum la cronvirusa pandemio. En quelcae sectoroi la senlaborezzo rapide crescis. Laborantoi, ciui antauen estis indicintai ciuin siain enspezoin, subite ne plu havis la samain raitoin, cae aspiroin pri finanza subteno, ol tiui cun correctai impostodeclaroi, diras Christof Krulis de la forumo por consumantoi. Jen cae jen laborantoi estas devigatai labori en la ombra economio pro iniciato de la labordonanto, al la concernai metodoi appartenas salairoi sur la manon en pli mal longai intervaloi Neregulaj laborhoraroj, nedonado de laborkontraktoj kaj la evitado de triaj instancoj. En la projekto Neviditelni partoprenas la Ĉeĥa Forumo de consumantoi, la Instituto CETA kaj ofertantoj de nebankaj kreditoj, la nevidebluloj laŭ la aŭtoroj de la studaĵo estas precipe studentoi el socie malfortai familioi, sol educantinoi, iunai familioi cun infanoi, sen vole occupitai dungitoi, pli ol quindeciarai, homoi cun handicapo, malericiai domamastrumeioi, exai soldatoi, agriculturistoi, laborantoi en neregistarai organizoi, alt agiuloi, anoi de malpli multoi cae etai entreprenistoi.